والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم أي نعم. ثم انتقل الناظم إلى البيت التالي وهو والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به نا عرف ada ni yenye kufanyiwa kazi uruf ada ni yenye kufanyiwa kazi idha warada hukmun min ash-shar'i sharif lam yuhad ikiwa kumekuja hukum katika sheria tukufu ambayo haijawekewa hadi haijawekewa kiwango uruf ada ni yenye kufanyiwa kazi ikiwa imekuja hukm katika sheria tukufu hajakuwa hiyo hukumu haijawekewa kiwango mfano mtu anapooa ni lazima muhudumie mkeo lazima muhudumie mkeo lakini huku kumhudumia mkewe kunakuwa kwa kiwango gani sheria haijaweka hati haijaweka kiwango maalum kwa hiyo ada ndio itakayokuwa inafanya kazi ada ndio ambayo itakayokuwa inafanya kazi au ndio ambayo itakuwa inafanya kazi طيب يشير الناظم بهذه البيت الى القاعده الخامسه يشير الناظم بهذا البيت الى القاعده الخامسه من القواعد الخمس الكبرى يشير الناظم بهذا البيت إلى القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى من القواعد الخمس الكبرى وهي العادة محكمة وهي العادة محكمة أنا أشريها الناظم شيخ سعدي rahimahullah ila alqaida alkhamis kwenye kaida ya tano min alqawaid alkhams alkubra katika kaida tano kubwa katika kaida tano kubwa ambazo ni al bimaqasidiha al la yazulu bishakki ah ad yuzalu aha alafu kuna hii al'ada muhakkama baki ya wahida baki moja لا وزين ها tunasoma fikihi hmm si haya mkatofauti mpaka kwa hiyo tumezeleza nini hapo ili tukifanya hivyo zitasakiri kwenye mitwa ya kwanza al-umur bi maqasidiha ya pili al-yaqinu la yazulu shakki ya tatu ad-dararu yuzalu alafu kuna yani alafu kuna hii ambao ni alada tu muhakkama eh alafu ya tano hiyo utafuta iongeze hapo ukifanya hivyo zitakaa kichwani yani vitu uh, ni muhimu sana kwa kwa kwa talibu la elimu kuganda kichwani hiyo vya namna kama hii ni muhimu sana kwa talibu la elimu kuganda kichwani kwa hiyo qala wal urf ma'mul bihi na urf ni yeye kufanywa kazi ma huwa al urf العرف في اللغة الأمر المتكرر الأمر المتكرر الأمر المتكرر حسنا كان أو سيئا الأمر المتكرر hasanan kana au sayyi urfu katika lugha ni jambo lenye kukaririwa sawa sawa zuri au baya jambo ambalo watu huwa wanalifanya sawasawa ni zuri au baya hiyo ndio urfu katika lugha wa fil هو الأمر المتقرر هو الأمر المتقرر من غير علاقة عقلية الأمر المتقرر من غير علاقة عقلية الأمر المتقرر من غير علاقة عقلية من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة ولم تنكره العقول والفطر السليمة نا huruf katika istilah هو الأمر المتكرر. نجامبو ni jambo lenye kukaririwa min ghairi alaqatin aqliyatin bila ya alaka ya kiakili yani sio akili ndo anayefanya hilo jambo lio linakaririwa la kadhalika wala mtunkiruhu al-uqul wal fitr salima na wala akili na maumbile salama hayapingi hilo jambo na wala akili na maumbile salama hayapingi hilo jambo hiyo ndo al hapa sisi tutaenda na kauli ya kwamba al ndo ada yenyewe al ndo ada yenyewe japo kuna maneno mengi ya ahlul kuna ambao wanasema kwamba urfu sio ada bali ni vitu viwili tofauti lakini sisi hapa tutazungumzia urfu ndo ada bila tafsiri nataka tafsiri baadaye katika mutawwat sasa an-nadhmi kwenye hii kaida kwamba al tu muhakkama ada urfu ni yenye kufanyiwa kazi muhakkama bimaana ma'mulun biha yenye kufanyiwa kazi maana al-qaida معنى القاعده الاحكام التي وردت في الشريعه الأحكام التي وردت في الشريعة مطلقة الأحكام التي وردت في الشريعة مطلقة يرجع في فهمها إلى العرف يرجع في فهمها إلى العرف الأحكام التي وردت في الشريعة مطلقة hukumu ambazo zimekuja katika sheria bila ya kifungo yani zimekuja hajakuwa zimeachiwa bila ya kuwekewa mpaka wala haddi maalum yurja fi fahmiha ila al-urfi inarejewa katika kuzifahamu kwake kwenye ada ya watu anarejewa katika kuzifahamu kwake kwenye ada za watu yani mfano Allah anavyosema waashiruhunna bilma'ruf na ishini na hao wanawake kwa wema sheria haijaje kuweka hadi ni kiwango gani ambacho mtu akiishi na uh, mwanamke itaonekana mishna iko wema isipokuwa ada na urfu ya watu ndiyo itakayefanyaje itakayohukumu mtu nabidi amlishe mkewe vyakula gani vya kumlisha ada na urfu ya watu kwa sababu sheria haijaja kwamba mwanaume amrishe mkeo vyakula vya aina fulani kwa sababu vyakula vinatofautiana sehemu na sehemu nyingine na katika hili kuna hekima kubwa sisi kwetu tunakula ugali kuna watu ugali hawajui kabisa bali huku kwetu tunakula ugali wa mhogo kuna sehemu huo ugali wenyewe mhogo unaonekana haujaonekana kwa hiyo wewe kwa huku kwetu ukimlisha mkeo ugali mwovu hakuna shida yani wewe umemlisha mkeo hata kama kumtafutia na chumuno mkeo umemlisha lakini kwa watu wengine ndo ugali wenyewe ujulikani bali unahesabu sio chakula ila kwetu ni chakula mtu akimlisha mkewe itakuwa imehesabika amemlisha mkewe kwa hiyo maarufu yetu na ada yetu ndio itakayokuwa inafanya kazi kwenye nukta hii kwa hiyo zile hukumu ambazo zimekuja katika sheria hali ya kuwa hazijawekewa kiwango maalum wala hazijawekewa mpaka maalum kufahamika kwake watu wanarudi katika urfu na <clears throat> adillatul qaida dalili za hii kaida الدليل الأول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الدليل الاول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف دليل يا كwanza ni kauli yake Allah subhanahu wa وعاشروهن bil ma'ruf na ishini na hao wanawake kwa wema الدليل الثاني قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ya pili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema walahunna na wanawao hao wanawake mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf mfano wa yale ambayo yako juu yao kwa wewe kwa kama vile ambapo wao wanapokuwa wanawajibikiwa kuwafanyia uh, wanaume wewe kadhalika na wao inabidi wafanyiwe wewe hivi vyote vimekuja katika hali ya itlaq الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لهند قوله صلى الله عليه وسلم لهند قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi dalili ya yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kumwambia Hindu Hindu yeye alienda kumshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam ubakili mumewe yana wako wanaume wengine mabakili usi usi usifanye mchezo neno kuongea mabatili kwa maana ya ubakhili yani nazikana wakawa na nafasi lakini eh, kuwahudumia uh, wake zao inavyopaswa na kuwa ni shida na kuwa ni shida sasa hili alienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia ubakhili wa mumeo mtume akamwambia khudhi ma yakfiki wa waladak bil ma'ruf chukua kwenye mali yake hiyo bila ya idhini yake kinachokutosha na wanao kwa wema chukua kwenye mali yake kinachokutosha na watoto wako kwa wema hii inatuonyesha kwamba mwanaume akiwa bakili mwanaume akiwa bakili inajuzu mwanamke kuchukua kwenye mali yake bila mwenyewe mwanaume kufahamu inajuzu inajuzu kama ana ana anauza vyakula basi inajuzu kwa mwanamke kuingia kwenye vile vyakula anavyouza akachukua kila ambacho kinamtosha yeye na watoto wake lakini kwa wewe sasa hii kinachomtosha yeye na watoto wake kipimo chake ni kipi haijaja katika sheria kwamba achukue kama kwetu huko kwenda kilo mbili za mchele au kilo moja haijaja hivyo katika sheria bali achukue kile kinachomtosha yeye na watoto wake kwa hiyo itakuwa kilo moja kilo moja na nusu au nusu kilo na mfano wake basi achukue hicho kitu je ada na urfu kila wakati inafanywa kazi la hukumani ashurutu lati la budda minha liyakuna alurfu hujja ashurutu allati la budda minha بد منها ليكون hujjatan ashurutu lati la budda minha منها ليكون العرف hujja masharti ambayo ni lazima yawepo ile urfu iwe ni hoja yani ile urfu ifanyiwe kazi masharti ambayo ni lazima yawepo ili urfu na ada ifanyiwe kazi الشرط الأول ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة هي عرف أو عادة isikhalifu kitabu na sunna isikhalifu kitabu na sunna urfu yoyote na ada yoyote itakayokuwa inakhalifu kitabu na sunna haizingatiwi haizingatiwi kwa hiyo miamala yoyote ile ambayo watu wanaoifanya hata kama wamezoea ikiwa inakhalifu kitabu na sunna hiyo miamala haizingatiwi wala hayo mazoea watu waliokuwa nayo na ada zao hazizingatiwi ndio maana ilikuja habari ya mtu kutaswadafu katika kitu ambacho amewekezwa amewekezwa tukasema kwamba serikali mtu kile alichowekezwa akitumia isipokuwa kwa idhini ya mwenyewe mtu mmoja akasema lakini ada ya kwetu mtu akiwekezwa kitu anatasarrafu hapana hatuwezi kutumia ada yetu kwa sura hiyo kwa sababu hiyo ada inakhalifu ni inakhalifu sheria kwa ada yoyote ambayo inakhalifu sheria haizingatiki kadhalika kama ilivyokuwa huenda ada ya watu ni kunusa ugoro kati ugoro wenyewe ni vitu ambavyo vimekatazwa na sheria haiwezi ikawa halali na watu kuambia waendelee kutumia kwa sababu kufanya hivyo kuna khalifu ni sheria wala hatuwezi kusema kuvaa isibali kunafaa kwa sababu ada ya watu ni kuvaa isibali haiwezekani kwa nini kwa sababu isibali ni haramu kwa kila ada ambayo inakhalifu sheria haizingatiwi kwa hiyo ili kusudi ada izingatiwe isikhalifu kitabu na nini na sunna ashartu thani alla yu'arida al-'urfu alla yu'arida al-'urfu ألا يعارض العرف بتصريح وشرط بتصريح وشرط بتصريح وشرط من أحد المتعاقدين ألا يعارض العرف بتصريح وشرط من أحد المتعاقدين alla yuarid al-urf isipingane urf isipingane ada bitasrih kwa kitu ambacho kimewekwa wazi wa sharti na sharti min ahadi almutaaqidain kutoka kwa mmoja katika watu ambao wamefikia makubaliano ya kibiashara au ndoa na mfano wake yani mfano Urfu ya kwetu kwamba mtu anapokuwa naoa ni yeye kwenda kuchukua mwanamke akae kwenye nyumba ya nani? Ya mwanaume. Sawa? Lakini mtu akienda sasa kwa mwanamke ambaye ana nyumba yake yule mwanamke akasema sawa bwana mimi nimekubali unioe lakini kwa sharti mimi nikae ni, ni kwenye nyumba yangu. Kwa sharti nibaki hapa hapa kwangu. wakati huo sisi hatutogeukia uruf ya mtu kumchukua mwanamke na kwenda kumkalisha kwake kwa sababu mwanamke yeye ameshurutisha abaki wapi abaki kwake kama sisi tunaishi katika nyumba za kawaida alafu mtu uh, kaenda kwa mwanamke akasema sawa na mimi niko tayari unioe lakini kwa sharti ukanipangie kwenye nyumba ya ghorofa na mwanaume akakubali akasema sawa nini tena kupangia kwenye nyumba ya nini ya ghorofa sisi urfu yetu na ada yetu maisha kwenye nyumba za kawaida mwanamke yeye amesema bwana mimi ukaniweke kwenye nyumba ya ghorofa hapa tunaweza kusema bwana la ada mahakama ada inafanywa kazi kwa hiyo bwana kwa vile wewe umemwoa bwana mweke tu kwenye nyumba za kawaida la mwanamke ameshurutisha kumpangia kwenye nyumba ya nini ya ghorofa lazima uende kumpangisha kwenye nyumba ya ghorofa kwa lazima ada isiende tofauti na kitu ambacho kimewekwa wazi na kushurutishwa na mmoja katika watu ambao wameingia katika akta sawa ashartu thani athalith ashartu thalithu an yakuna al'urfu mutaridan au ghaliban an yakuna al'urfu mutaridan au ghaliban an yakuna al'urfu mutaridan au ghalib iwe orof na ada inafanywa na watu wote au wengi wao iwe orof na ada inafanywa na watu wote au wengi wao hiyo orof au ada iwe inafanywa na watu wote au wengi wao ikiwa inafanywa na watu kidogo haiwezi kawa orof na wala haiwezi kuzingatiwa ikiwa anafanya na watu kidogo haiwezi kuzingatiwa na wala haiwezi kuwa urufu ambayo watu wanaweza kurudia katika kufahamu hukumu mm, za za kisheria ambazo zimekujwa bila ya kuwekewa hadhi maalum au kiwango maalum. Kwa lazima hiyo urfu iwe ya watu wote au iwe inafanywa na watu wengi. Ah rabe rabi, shartu la nne. Shartu la nne أن يكون سابقا أو مقارنا لما أريد تحكيمه به أن يكون سابقا أو مقارنا لما أريد تحكيمه به أن يكون سابقا أو مقارنا لما أريد تحكيمه به yani hakuna sababu hiyo uruf na hiyo ada iwe ni yenye kutangulia au mukarina au ni yenye kuwa sambamba lima urida tahkimuhu bihi kwa kile ambacho mtu anahitajia kukihukumu kwa hiyo uruf hiyo uruf hiyo imetangulia au imekuja pamoja na kitu ambacho mtu anataka kuhukumu kwa kutumia nini urf yani maana yake urf hiyo imetangulia halafu hicho kitu ambacho kitakachohukumiwa na urf kiwe kimefanyaje kimechelewa au vyote viwe kwa sambamba sio hicho ambacho kinachohukumiwa kwa urfu kiwe kimetangulia hapo ndo baadaye ikaja nini ikaja urfu <clears throat> mfano Hurufu yetu sisi siku hizi takisema neno hammam kwa Arab wanakusudia vyoo. Wanakusudia vyoo. Hii hurufu ya siku hizi. Lakini hurufu ya zamani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafukaha waliotangulia wakisema hammam walikuwa wanakusudia sehemu ya kufanyaje? Ya kuogea. Kwa hiyo sasa kama mtu anataka kuhukumu jambo kwenda kwenye ishi hamma basi atumie kwa ile itlaq na istimali ya zamani iliyofanyaje iliyotangulia na si istimali hii mpya sawa na hayo masharti ni lazima yapatikane ili kusudi watu wafanye kazi urfu na ada sasa mtu asipojua hivi anaweza kachanganya habari na kutoa hukumu zisizokuwa sawa sawa na ndio maana sisi tunasema kwamba kula maua halali haina shida kwa sababu hiyo urufu ya kutumia uh, ah, huu muamala kuita kula maua ni mpya tu wajuzi lakini tunabai usalama zamani kwa hiyo sasa kula maua tutatumia kwa sulahi ya la ile ile ya zamani mbona ni bayu sana kwa kwa tunazungumza hatuzungumza kwa lugha ya kula maua kama inavyotumika na watu tutatumia msalaha wa sheria wa zamani tumelewana jina eh? amthalatul qaida mifano ya qaida amthalatul qaida mifano ya qaida المثال الأول حقوق الزوجة على زوجها يرجع إلى العرف حقوق الزوجة على زوجها يرجع إلى العرف حقوق الزوجة على زوجها يرجع إلى العرف haki za mwanamke juu ya mumewe ufahamu kwake ni kiwango gani basi inarudiwa hofu watu wanarudi na kuangalia hofu ya watu iko kwa hiyo miongoni mwa haki ni haki ya maskan sehemu ya kulala kwa hiyo sehemu ya kulala tunaangalia hofu ya watu wa hiyo sehemu wanalala sehemu zipi wanalala vitanda gani au wanalala kwenye vyumba vya hadhi gani urufu ambayo itikie kwamba katika mazingira ndio hayo ambayo itikie hukumu kwamba ah, mwanaume akimweka mkeo katika chumba cha namna hii atakuwa amemfanyaje amemfanyia haki yake sawa eh kwa hiyo huko kwetu tutaangalia watu ambao wako mamlaka huko ha hatuwezi kuangalia watu ambao wako mbali ambao wao ili onekane mtu amemfanyia haki mkeo kuhusiana na sehemu kulala mpaka awe na shukka yani shuka ni partition ya nyumba ambayo ndani yake kuna vyumba ndani yake humo humo kuna vioo kuna bafu na mfano wake orfu yao wao lakini kwetu adhabu kwa chumba kimoja tu amna shida unaoa na kukaa zako na mkeo kwa hiyo kwetu kwa kuna shida ukimweka mkeo kwenye chumba kimoja umemtekelezea haki yake sawa lakini kwa wengine wapi nani akupe wala upate mke المثال الثاني النفقة على المرأة يرجع تقديرها إلى العرف النفقة على المرأة يرجع تقديرها إلى العرف النفقة على المرأة يرجع تقديرها إلى العرف nafaka ala almar'a huduma ya mwanamke yurja taqdiruha ila al'urf inarejea makadirio yake kwenye urfu narejea makadirio yake kwenye urfu ile urfu ya watu akiona kwamba mtu akishafanya hivi amekuwa amemhudumia mkewe kalasi urfu ndio itakuwa inahukumu almithalu thalith ujratu almurdhati ujratu almurdhi'a أجرة المرضعة أجرة المرضعة سواء كانت مطلقة سواء كانت مطلقة أو امرأة أخرى سواء كانت مطلقة أو امرأة أخرى يرجع في تحديدها إلى العرف يرجع في تحديدها إلى العرف اجره الماء المرضعه اجره المرضعه مالك يا منيشاني مالك يا منيشاني سواء كانت مطلقه سواء سواء هو منيشاني المراه التي مئات طلاقا او امراه اخرى او مراه مغيره yurjau fi tahdidiha ila al-urfi inarejewa katika kuhadiwa kwake kwenye urfi wewe unapomwacha mkeo na mtoto ambaye anenyonya yule mwanamke inabidi umrithi kwa kule kumnyonyesha mtoto wako sheria iko hivyo yule mwanamke inabidi ufanyeje umlipe umlipe usipomlipa anaweza kuachia mwanao wewe ukamtafuta mwanamke mwingine huko ukamlipa ili kunyonyesha mtoto wako na hana lawama wala hana madhara kwa ni kiwango gani cha mwanaume kumlipa mwanamke aliyemwacha ambaye amemnyonyesha mtoto wake au amemwajiri mwanamke mwingine huko kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wake marejeo ni urf na ada ya watu المثال الرابع ضابط الحرز للمال المسروق ضابط الحرز للمال المسروق ضابط الحرز للمال المسروق يرجع إلى العرف ضابط الحرز للمال المسروق يرجع إلى العرف kidhibiti cha hifadhi ya mali iliyoibwa inarejewa kwenye orfu yani ile mtu ameiba mali kwenye sehemu ambayo imehifadhiwa hiyo mali hiyo sehemu ambayo imehifadhiwa hiyo mali ili onekane mtu amehifadhi hiyo mali inarejewa kwenye nini kwenye orfu ile ambayo watu wameenea wataona kwamba hii ni hifadhi ambayo inahifadhiwa mali mtu akija na kuiba hapo itakuwa amehesabika ameiba mali kwenye alahirati kwenye hifadhi kwa kwetu kumaindi zamani walikuwa wanatengeneza uh, walikuwa wanasimamisha mita hapo walikuwa wanafungia fungia na fito hivyo hapo walikuwa wanapachika huko mahindi wenye walikuwa wanaona ile ndio nini ile ndio hifadhi kwa hiyo mtu akija kaiba mahindi sehemu ile ameiba mali kwenye nini kwenye hifadhi kwa sababu orfu ilikuwa hivyo kwa sababu urfu ilikuwa hivyo kwa hiyo kitu ambacho watu wataona kwamba hiki kitu kinahifadhika sehemu fulani na kuhifadhika kwake wao waka, wakaona kuwa ndio hifadhi yake basi hicho kitu kwa tunahesabu kwamba kimehifadhika mtu akiiba hapa akiiba hapo atakuwa amehesabika kwamba ameiba kitu kwenye hifadhi yake wa ghairiha min al-amthila na uh, mifano mingine sio kwa hiyo mfano hata kwenye mambo ya hedhi mambo ya hedhi yamekuja bila kuwekwa hadhi kisheria kwamba ni umri gani mwanamke anaanza kutokwa na damu ya hedhi wala mwisho wake ni upi kwa hiyo urfu ndio tikie kuwa imeweka hadhi kwa hiyo wenyewe wakasema kwamba baada ya kufanya tajriba hawajaona mwanamke ambaye ametokwa na damu ya hedhi kabla ya miaka tisa wakasema kwamba umri wa chini kabisa mwanamke kuanza kutokwa na damu ya hedhi miaka 9 waha kwa vitu vile ambavyo vimekuja katika sheria bila kuwekewa uh, kiwango maalum na haddi maalum basi marejeo yake ni urufu na ada za watu na kwa wiki hii tunasimamia hapa Allah akitufikisha tutaendelea wiki ijayo